الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف حفظه الله ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند ماء الإسلام لانغو مشو أتك رسالهي كن سلفيا على الجادة الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام لنغو أمبابو أمبايو إن جوز لنياك غيبة كسنجينيا waljarhu na kufanya jarhi kwa maulama wa Uislamu قال النووي رحمه الله اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها jua kwamba ghiba kusengenya inahalalishwa kusengenya kwa lengo sahihi la kisheria ambapo la yumkinu lusulu ilayhi illa biha, haiwezekani kulifikia lengo hilo isipokuwa kwa kusengenya. Lengo sahihi sheria, huwezi ukalifikia lengo hilo isipokuwa kwa kusengenya. Hapo inajuzu kusengenya huko na haitakuwa ni haramu alghiba kama alivyoarifisha mtume صلى sallam alghiba dhikruka akhaka bima yakrahu ni kumtaja ndugu yako kwa jambo analolichukia hiyo ndiyo ghiba alghiba dhikruka akhaka bima yakrah sasa kuna sababu na malengo haya ya kisheria ambapo inajuzu kusengenya na sio haramu kusengenya huko wa huwa sittatu abwab alawwal atadhallum atadhallum dhulum kulipandisha jambo la dhulma kwa hakim fulani amenidhulumu kwa hiyo tataka hukumu yako ndio atadhallum sasa ukidhulumiwa lazima utamtaja huyo dhalim kwa huyo hakimu atakaye kuhukumu lazima utamtaja fulani amenidhulumu unapomtaja hivyo inakuwa si kumsengenya ndio atadhallu huwezi ukamtaja vingine kwa sababu akudhulumu lazima utaje sifa yake hiyo ya dhulma kwamba fulani ni dhalim amenidhulumu kadha kadha kadha kwa ushahidi kadha kadha na dalili zake sasa hiyo haitakuwa kwamba ni kumsengenya umemsengenya huyo dhalim sababu huwezi ukafikia kwenye hukumu mpaka utaje umtaje ndio hiyo lengo sahihi la kisheria ambapo huwezi ukafikia kwenye lengo hilo mpaka utaje dhulma za huyo dhalim atadhallu athani alisti'anatu ala taghyiri almunkar kutaka msaada wa kubadilisha na kuondosha munkar kutaka msaada wa kuondosha munkar wa raddi asi ila sawab na kumrudisha aliyeasi kwenye usawa ukitaka msaada kwa ajili ya kuondosha munkar lazima utataja munkari wenyewe na wanaofanya huo kwamba ni fulani na fulani, nataka msaada, twende tukaondoe munkar wanaofanya fulani na fulani. Inakuwa si kuwasengenya, bali unataka msaada kwa ajili ya kuondosha huo munkar. Hadha taghyir huwa algharabu sahihu shari. Hii ni katika malengo sahihi ya kisheria ya kisheria kuondosha munkar. Idhan alistiana ala taghyiri almunkar wa radd al'asi ila as-sawab الثالث الاستفتاء kutaka fatwa kutaka fatwa kwa jambo lolote katika jambo lililofanyika unakwenda kwa mwanachuoni alim kutaka fatwa ya masala fulani yabidi utaje hao wanaotakiwa fatwa hiyo inakuwa si kuwasengenya alistifta kutakafatwa kwa alim mwanawachuoni kwa sababu ya jambo fulani au watu fulani wahusika wa jambo hilo. Sasa unapowataja inakuwa si kwamba wawasengenya, isipokuwa unataka fatwa kwa mwanawachuoni kwa jambo hilo na masala hayo. Arabi, tahdhiru lmuslimin min alshari wa nasihatihim, tahdhiru lmuslimina min alshari wa nasihatihim watahadharisha waislamu na shari na kuwapa nasaha waislamu kwa shari hiyo tahdhiru lmuslimina min alshari wa nasihatuhum kuwatahadharisha waislamu na shari na kuwapa nasaha waislamu na shari hiyo pia hiyo si kusengenya unapotaja shari hiyo au unapotaja muovu huyo ambaye anahusika na shari hiyo unawatahadharisha watu na mtu huyo wa shari alkhamis an yakuna mujahiran bifisqihi wa bid'atihi ni kuwa huyo mtu anayetajwa ni mwenye kudhihirisha maasi yake na bid'a yake anadhihirisha maasi anadhihirisha bid'a unapomtaja kwa watu si kwamba hiyo ni kumsengenya bali ni jaiz kwa sababu ya lengo la kisheria sahihi an yakuna mujahiran bifisqihi wa bid'atihi ni kuwa mtu anadhihirisha maasi yake na bid'a yake anadhihirisha huyu anatakiwa atajwe anatakiwa atajwe kwa sababu anadhihirisha maasi anadhihirisha bid'a anazifanya السادس التعريف السادس التعريف maelezo ya mtu kumweleza mtu فإذا كان الإنسان معروفا بلقب akiwa mtu لمعروف ولقب فلان كالأعمى والأعرج والأصم جاز تعريفهم بذلك ikiwa mtu anajulikana kwa lakabu yake kwamba lakabu yake ni kipofu lakabu yake ni a'raj mlemavu lakabu yake ni asam kiziwi jaza taarifuhum bidhalik inajuzu kuwaelezea hao kwa maelezo hayo kwamba kuna kipofu fulani yuko mahali fulani kuna bubu fulani ni fundi wa vitanda unataja bubu sikumsengenya sikumsengenya bali ndiyo taarifu yake huwezi ukamtaja jina akafahamika mpaka utaje hii ila yake fulani ni araj ni mlemavu yuko mahali fulani anaitwa kadha kadha hiyo inakuwa sikumsengenya ni katika upande wa kumwelezea huyo mlemavu au huyo kiziwi au huyo kipofu hii si kusengenya katika milango hii saba ثم قال رحمه الله فهذه ستة أبواب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه هنا ملانغ ستة وليتاج مع علماء لمكتك ملانغ هيو وموفكيان مع علماء دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة دليل زمان لا بحديث صحيح المشهورة وقد نظم بعض العلماء هذه الأبواب أمزتنجية أبيات بعض العلماء ملنغه سيت في قوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر الحد القدح ليس بغيبة في ستة القدح أي الجرح كشف جرح siku sengenya katika milango sita mutadhalimin mwenye kudhulumu lazima ataje jina lake kwamba fulani ni dhalim wa muarifin na kwa ajili ya kumuarifisha mtu kumwelezea sifa yake ni kadhaa sifa yake ni kipofu sifa yake ni a'raj mlemavu watu wa hadithi wanamtaja al-A'raj moja katika wapokezi wa hadithi al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz anajulikana kwa sifa hii al-A'raj si kumsengenya bali ndiyo sifa yake ambapo anajulikana kwa sifa hii mtaja al-A'raj al-A'raj muhaddithin ni huyu kwa hiyo si kumsengenya ni taarifu wa muhadhirin na mwenye kutahadharisha unatahadharisha waislamu na wazushi na kuwataja wazushio fulani na fulani na fulani tahadharini naye huyu msimsikilize si kumsengenya si kumsengenya bali ni, ni, ni, ni tahadhir watahadharisha watu na mtu kama huyo inakuwa si kumsengenya wa muhadhiri wa mujahirin fisqan na mwenye kudhihirisha maasi mwenye kudhihirisha maasi pia ukamtaja jina lake akajulikana inakuwa sio kumsengenya ni kuwatahadharisha watu na mtu huyu fasik anayedhihirisha maasi yake wa mustaftin na mwenye kutaka fatwa wa mustaftin na mwenye kutaka fatwa kwa maulamaa akiwataja watu fulani kadha kadha nataka fatwa ya hawa si kusengenya hiyo sababu anataka fatwa kwa maulama ndio maana akawataja mzushi kadhaa mzushi nini hukumu yake huyu mzushi huyu na kuwataja majina yao alim anatoa fatwa sasa yule aliyokwenda kutafuta fatwa na kuulizia fatwa hajasengenya kuwataja hao watu sababu anataka fatwa za watu hao waman talaba li'anata fi izalati munkari anayetaka msaada ya kuondosha munkar huyu pia akitaka msaada hasengenyi kwa msaada wake huo wanaotaka akawataja watu wanaofanya munkar huyo anatakiwa kwamba awataje majina na hajasengenya akiwataja hadhihi labwabu sita si, si, si kusengenya kwa haramu القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر قلت يقول المؤلف قلت وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز غيبة المبتدع شرطين شيخ الإسلام ابن تيمية متاجع katika kufaa kumsengenya mzushi ametaja masharti mawili masharti mawili e, ya kujuzu kumsengenya mzushi huma awalan alilm thaniyan wa husnu niyya alilmu wa husnu niyya haya ni masharti mawili ameyataja Sheikhul lislam katika kufaa kumsengenya mzushi haithu qala yarhamuhu llah thumma alqailu fi dhalika biilmin la budda lahu min husni niyya kisha mwenye kusema kuwasema wazushi kwa ilmu lazima awe na nia nzuri lazima awe na nia nzuri katika kuwataja hao wazushi na kuwatahadharisha watu na uzushi wao iwe anawataja kwa ilmu pia awe na nia nzuri isiwe ni chuki za binafsi baina yake na baina ya wazushi hao idhan alilmu wa husnunniya nniya husnu nniya vipi ni kuwatahadharisha watu na mzushi huo au na wazushi hao watu wasiosikilizi wazushi hii ndio husnu nniya lengo zuri na nia nzuri قال فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة التي يقاتل حمية ورياء لو ألزمزك حق لكني أنا كسدي علوك كأرض أو أنا قصدي أفساد أنا زمونزا وحق lakini lengo lake si zuri nia yake siyo nzuri anasema kwa kukusudia uluu katika ardhi awe juu katika ardhi awe yeye ndio anayesikilizwa pekee au anakusudia ufisadi katika ardhi huyu kana bimanzilati lati yuqatilu hamiyatan wa riaa anakuwa katika daraja ya anayepigana jihadi hamiyatan kwa kibri na kwa riaa anayepigana jihadi kwa kibri na kwa riaa hana thawabu za mujahidini huyu sababu lengo lake si qital litakuna kalimatullahi hiya alulia man qatala litakuna kalimatullahi hiya alulia fahuwa fi sabilillah mtume anasema mwenye kupigana jihadi lengo lake ni ili kalima la Allah liye juu huu ndio anapigana fi sabilillah lakini anayepigana kwa riaa anayepigana kwa kwa hamia kwa kibri kwa shujaa huyu hayuko kwa fi sabilillah kwa hiyo huyu anayetaja mubtadia halafu ana lengo baya nia yake siyo nzuri huyu anakuwa katika daraja ya anayepigana hamiyatan wa riaa wa in takallama liajli llahi taala مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل أكيوسيما وزوشي وأجلي الله تكف مخلصا له الدين هل يكم تكسي على دينه kana min almujahidin fi sabilillah huyu anakuwa katika mujahidin fi sabilillah wenye kuitetea dini ya Allah min warathatil anbiya ni katika mawarithi wa mitume khulafai rusul ni makhalifa wa mitume huyo anayewataja wazushi lakini nia yake anafanya hivyo lillah kwa ajili ya Allah kwa ajili ya kuwatahadharisha waislamu na wazushi hao huyu كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل anakuwa ni katika mawarithi wa mitume قال وليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره itakuwa haiko katika لهو mukhalifan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam mwenye kukhalif maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam alghibatu dhikruka akhaka bima yakrahu kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa jambo analolichukia hii haimo laysa min hadha albab wala haipingi kauli hii na hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu amesema kwa ajili ya Allah قال فإن الأخ هو المؤمن هي أخاك ذكرك أخاك بما يكره قال فإن الأخ هو المؤمن أخي بمؤمن مسلم وأخو المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله أو لم يكره لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله أخو المؤمن ndugu wa mumin akiwa ni mkweli katika imani yake haichukii haki hii anayoipenda Allah na mtume wake wa akhul mu'min in kana sadiqan fi imanihi akiwa ni mkweli katika imani yake lam yakrah hadha alhaq alladhi yuhibbu Allahu wa rasuluhu hawezi kuichukia haki hii anayoipenda Allah na mtume wake ghiba kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa jambo analichukia hiyo ndiyo kumsengenya wamsengenya mtu kwa sifa ambayo ikitajwa anachukia wewe kumtaja kwa sifa hiyo sasa wewe wamtaja na hayuko hapo wamtaja wamsengenya hayupo pale unawatajia wenzako kwamba fulani ni kadha kadha kadha hiyo moja kwa moja ni kusengenya na kusengenya ni katika madhambi makubwa kusengenya ni katika madhambi makubwa Allah subhanahu wa ta'ala ameifananisha na kula nyama ya mfu kusengenya kumsengenya ndugu yako muislamu ni sawa na kula nyama yake hali ya kuwa amekufa ndio dhikruka akhaka bima yakra kwa hiyo o mu'min akiwa ni mkweli katika imani yake haichukii haki hii ambayo anaipenda Allah na mtume wake hawezi kuchukia wa in kana fi shaha fihi shahadatun alayhi وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو, والد أو والديه أو قريبه مؤمن أبي إيمانياك مكملك وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه حتى كما أشاهده كذلياك نذلي جماذاكي bal alayhi an yaquma bilqisti bali juu yake atekeleze uadilifu wa yakunu shahidan lillah awe ni shahidi kwa ajili ya Allah walau ala nafsihi japokuwa ushahidi huo ni dhidi ya nafsi yake au walidaihi au dhidi ya wazazi wake au karibihi au ya ndugu yake ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه popote atakapoichukia haki hii anakuwa ni mpungufu katika imani yake wa mata kariha hadha alhaqa kana naqisan imanuhu popote atakapoichukia haki hii anakuwa ni mpungufu wa imani yake yankusu min quwwatihi biqadri ma naqasa min imanihi itapungua katika undugu wake kiasi cha inavyopungua ile imani yake yanqusu min ukhuwatihi biqadri ma naqasa min imanihi hupungua katika undugu wake kwa kiasi cha inavyopungua ile imani yake itikadi ya sunna wal jamaa ni kwamba imani yazidu wa yanqusu imani inazidi na kupungua kwa mtu akichukia haki anakuwa ni mpungufu wa imani yake na ule undugu wake wa Uislamu unapungua kwa kiasi cha upungufu wa imani yake فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص فيه إيمانه hajazingatia kuchukia kwake haki katika ule upande ambapo imepungua imani yake katika upande huo إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله وسباب kuchukia kwake jambo analolipenda Allah na mtume wake hii inawajibisha kutanguliza mapenzi ya Allah na mtume wake mtu anatakiwa achukie jambo analolichukia Allah na mtume wake apende jambo analolipenda Allah na mtume wake idh karahatuhu lima يحبه لما يحبه الله wa توجب tujibu taqdima الله ورسوله wa kuchukia kwake jambo analolipenda Allah na mtume wake hii inawajibisha kutanguliza kumpenda Allah na mtume wake ndio maana anachukia jambo lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia na anapenda jambo analolichukia Allah na mtume wake kama qala ta'ala والله ورسوله أحق أن يرضوه أظن متموك ونحك زيد ورذيشا ووانافك ونحك زيد كمرذيشا أظن متموك قال الشيخ السحيمي ونختم هذه الدروس بما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في المبحث التاسع من كتاب هجر المبتدع صفحة 48 تنماليزية دروسي هزي ومنينو اللي يتاج الشيخ بكر أبو زيد كتك مبحث التاسي كتك كتاب شاكي هجر المبتدع صفحة 48 وقراصة 48 عقوبة من والى المبتدع عذاب يويني وبينا وزوش عقوبة من والى المبتدعة عذاب يمينك وبين وزوش حيث قال رحمه الله كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناتف فالساكت عن الحق شيطان أخرس يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناتق فالساكت عن الحق شيطان أخرس كما قال أبو علي الدقاق المتوفى سنة 406 من الهجرة رحمه الله سيما mwenye kuzungumzia batil باطل shetani من kusema المتكلم بالباطل شيطان ناتق mwenye kuizungumzia batil huu ni shetani mwenye kusema fasakitu anil haqi shaitanun akhrasu mwenye kuinyamazia haqi ni shetani bubu kama ilivyo kwamba anayesema haqi ni shetani anayetamka na kusema anayenyamazia haqi ni shaitanun akhrasu ni shetani bubu haitakii kuinyamazia haqi eh? haqi lazima isemwe eh? haki lazima iseme kwa anainyamazia haki ni shaytanun akhras kama qala Abu Ali الدقاق المتوفى سنة ست بعد الأربعمائة ومن السنن الثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ni katika sunna zilizothubutu maneno ya mtume saa sallam almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na wenye, mwenye kuwapenda. Almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na anayempenda siku ya kiyama. Eh? Siku ya kiyama mtu atakuwa pamoja na anayempenda. وقد قال أنس رضي الله عنه فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث هواج فراهي وإسلام قدام بلولوت بعد الإسلام كما كفرهي كفرهي قاو حديثه فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث هواج فراهي وإسلام قدام بلولوت بعد الإسلام kama kufurahika kwao kwa hadithi hii hadithi hii imewafurahisha sana masahaba mtume anasema almar'u ma'a man ahabba mtu atakuwa pamoja na yule anayempenda kwa tunatakiwa tumpende mtume sallallahu alaihi wasallam tuwapende masahaba wake tuwapende watu wema ili tu, tuwe nao siku ya kiyama almar'u maa man ahabba ukiwapenda wachezaji boli utakuwa nao wachezaji boli ukiwapenda wachezaji miziki utakuwa nao wachezaji miziki motoni almar'u maa man ahabba tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwampende mtume saa sallam na masahaba wake ukiwapenda wazushi utakuwa nao ukiwapenda mahizbi utakuwa nao wewe nenda tu kwa mahizbi hey. Maanake kwenda kwa mahizbi ukawasikiliza, moja kwa moja unawapenda. Sasa ukiwapenda mahizbi, utakuwa nao mahizbi hao. Tumefahamu eh? Kwa mtu anatakiwa afuate rafiki mzuri, asiwe na rafiki mzushi. Wewe salafi, rafiki yake wewe salafi, sio wewe salafi, rafiki wako ni mzushi, rafiki yako ni hizbi. Usalafi wa vipi huo? Umenielewa? إيه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ثم كفرانيشا رفيك مزوري نرفيك مبايا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة منتنة كيو marafiki mzuri mtu kila mmoja katika sisi awe na rafiki wake mzuri قال وقد شدد الأئمة النكيرة على من ناقص أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة وقد شدد الأئمة النكيرة على من ناقض على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة مولما ومتجدي مكاز وملكتاز سانا جمهيل ومملكتاز سانا من يكوبينغ مسنجي هو yenye kupinga msingi wa akida upi akawacha kuwagura wazushi huu ni msingi katika misingi ya akida hajrul mubtadia sasa yeye akawacha msingi huu faqad shaddada al-a'immatu an-nakira ala man naqadha asla li'tiqad wamechilia mkazo jambo la wamelipinga sana jambo hili la mwenye kukanusha na kupinga msingi huu wa itikadi fataraka hajra al-mubtadi'a akawacha kuwagura wazushi msingi ni kuwagura wazushi yeye akawacha msingi huu akawa hawaguri wazushi anazungumza nao anakaa nao na kucheka nao wanielewa قال وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الاتحادية katika maaradh ya Sheikh ulislam warudi hawa litihadia alitihadia ni moja katika itikadi za wale ghulatu sufia ghulatu sufia wana itikadi hii ya itihad yani kuwa moja Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake au baadhi ya viumbe vyake kuwa ni wamoja Allah na viumbe vyake ni kitu kimoja Allah na viumbe vyake au baadhi ya vitu viumbe vyake ni kitu kimoja tu ndio itihadia ni kama ile ya wahdatul wujud itikadi ya wahdatul wujud hizi zote ni itikadi za kikafiri hizi ni itikadi za kikafiri kwamba kila kitu kina Allah kila kitu ni Allah jiwe eh, miti wahdatul wujud hizi ni itikadi za kafiri walizokuwa nazo hulatu sufia اذا أرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الاتحادية فقال ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم ni lazima kumwadhibu kila mwenye kujinasibisha nao au aliyewatetea au athna alaihim au aliyewasifu au adhama kutubahum au aliyeadhimisha vitabu vyao au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim au alijulikana kuwasaidia hao ittihadia au kariha alkalama fihim au alichukia kusemwa hao alichukia kusemwa wakisemwa hao yeye anachukia huyu lazima aadhibiwe wayajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhim ni lazima kumwadhibu kila mwenye kujinasibisha nao au dhabba anhum au aliwatetea hao au athna alaihim au aliwasifu au adhama kutubahum au aliadhimisha vitabu vyao au urifa bimusaadatihim bimusaadatihim wa muawanatihim au walijulikana au alijulikana kuwasaidia hao au kariha alkalama fihim au alichukia kusemwa hawa au akhadha ya'tadhiru lahum au alianza kuwapa udhuru ya'tadhiru lahum بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قاله kwamba maneno haya hajui ni yapi na nani aliyoyasema maneno haya innahu sannafa hadha alkitab anamsifu huyo mubtadia mubtadia anamsifu alitunga kitabu kadha alitunga kadha huyu ni mwanachuoni huyu ni kadha huyu anatakiwa aadhibiwe anayewasifu wazushi kama hao Sheikh akisema maneno haya akiwarudi hawa itihadia na kila mwenye kujinasibisha nao na kila anayewatetea. Haiwezekani wewe ni mtu wa sunna, ni salafi, halafu unawatetea wazushi, unawasifu wazushi. Wewe pia ni mzushi basi, umeelewa? Eh, haiwezekani salafi halafu wawasifu wazushi قال وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل مفانو يا معاذير آية عذره أبابو حسيمي اسبقوا متجاهل أو منافق أو نمنافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم بل لزيمكم واذيبوا كلا ليجوا حلياه حلزاه ناس سيديه e, ku, ku, yani kuwakanusha kuwa na kuwasema ala alqiyami alaihim dhidi yao فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات kusimama na kuwasema hawa ni katika wajibati kubwa liannahum afsadu al-uqula wal adyan sababu hawa wameharibu akili za watu na dini za watu ومهاريب العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسمعون في الأرض فسادا ويسدون عن سبيل الله wanasikia ufisadi wanaofanya na wanazuia watu katika dini ya kweli dini ya Allah hawasemi wananyamaziwa haitakiwi haitakiwi maduati kuwanyamazia hawa wazushi ambao wanaharibu akili za watu na itikadi za watu ويسعون وهم يسعون في الأرض فسادا ويسدون عن سبيل الله قال الشيخ بكر أبو زيد فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة آمين أضع مرحام شيخ الإسلام ابن تيمية amnyishe نعم، katika سلسبيل mto huo ببوني آمين fa inna hadha alkalama fi ghayati dikka wal ahamia kwani maneno haya katika mwisho wa undani na umuhimu maneno haya ambayo anawarudi hao itihadia na kila mzushi na kila anayewasaidia na kuwatetea wazushi قال وهو وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية إلا أنه ينتظم جميع المبتدعة يبقوا من نهاية ينوخسها اتحادية لكن ينوخسني وزوشي وط فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين أسمع فكل من ظاهر مبتدعا كلا لمسيدي مزوشي faadhamahu akamwadhimisha au adhama kutubahu au aliadhimisha vitabu vyake wanasharaha baina almuslimin akavieneza vitabu vyake baina ya waislamu wanafaha bihi wa biha akamvivia na kuvivivia vitabu vyake wa ashaa ma fiha akayaeneza na kuyasambaza yaliyo katika vitabu hivyo min bid'in wa dhalal uzushi na upotevu walam yakshifuhu fima ladaihi min wa wakhtilalin fi li'tiqad wala hakumbainisha mzushi huyo kwa aliyonayo katika upotofu na upungufu wa itikadi inna man faala dhalik aliyeyafanya hayo fahuwa mufarritun fi amrihi yeye ni mzembe katika jambo lake hilo wajibun qata'a sharrihi ni lazima kukata shari zake lialla yataadda ila almuslimin shari zake zisije zisije zika zikaenea kwa waislamu قال وقد ابتلينا هذا الزمان بأقوام على هذا المنوال kumepewa mtihani mkubwa wa zama hizi kwa watu walio katika manhaji hii na njia hii yuadhimuna almubtadia wanawaadhimisha wazushi wayanshuruna maqalatihim wanasambaza maneno yao wala yuhadhiruna min saqatatihim wama hum alayhi min adhalal hawatahadharishi na makosa yao na ule upotevu walionao وقد ابتلينا هذا الزمان بأقوام على هذا المنوال tumepewa mtihani wa zama hizi kuna watu wako katika manhaji hii na njia hii yuadhimuna almubtadia wanawaadhimisha wazushi wayanshuruna maqalatihim wanaeneza makala yao wala yuhadhiruna min saqatatihim hawatahadharishi na makosa yao wama hum alayhi min aldalal na upotevu walio nao hawatahadharishi watu na huo upotevu huo fahdharu abal abaljahli almubtadi hadha fahdharu abal jahli almubtadiha hada huyu baba wa ujinga mzushi huyu fahdharu abal jahli almubtadiha hada mzushi ni upi na mjinga ni upi huyu anayewaadhimisha wazushi akawasifu akasambaza makala zao huyu ndio abul jahli almubtadi unaelewa mtu akipata maneno ya mzushi anayachana chana na kuyafuta futa sio wewe alafu wayasambaza wewe umepata klipu ya mzushi alafu waisambaza mara umemzushia huyu maana yake nini na wajua huyu ni mzushi huyu ni mzushi wa Nairobi maarufu wewe warusha tu klipu zake asikiliza ah, sikiliza msikilize nani huu sio kusikilizwa ukipata mzushi delete on the spot nena قال الشيخ أنا مالذيه نعوذ بالله من الشقاء واهله وآله متكيفذك الله نووف نواوف نعوذ بالله من الشقاء واهله وآله أبني ميشو هي مفيدة كن سلفيا على الجادة نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين